Rating Jimat punya cerita dengan judul Nantang Demit Dong kiriman dari Jimat Resfakih Desa Kalirjo. iki kita alami taun rong ewu nembelas Ceritani mangkene Lumprahe bocah isih nom seneng melek bengi jagongan sak genai Bengi iku malam minggu Aku Yanto Imam Lanarit melumpuk bareng neng emperan musola Yanto sing penasaran karo hal-hal gaib banjur nakoni aku Nah, Kalintas gaib neh Aku mesen banjur jawab, lagi males yan, hawane gak nyemangati, lagian geneki gak kena gemen-gemen yan. dian aku njajal narik keris bayi, sing metu malah gendruwu, pemeneh iling arit bentuk iku to. <laughs> Arif banjur sumbar ngomong ngono kuwi neh sajak kewedhen bocahe aku banjur neruske cerita Resiku ya tau ditunggone tanggoku yan pitung dina pitung bengi ya nganggur galeh oleh apa Yen yan lekku mendinane turu langgar. Tengah wengi nglir banjur diweruhi kapal sing ditumpahi wong ireng-ireng lewat mburu sirahe. Jare dalane sampe domayung. Wonge mlungu yen ancane wong kendel, lah ya ora Terus anake Pak Yai sing wedok biye saya cilik tau digawa demit dong kluwe wis digendong. Sujune konangan bapake, jare bapake. Lho lho lho, anakku pe mbego ning ndi? Pak, owo ning alamku. Wong bocah gawe kelambi putih ngisore abang. Aku seneng nek lu bocah dolanan nok kene nganggo kelambi putih ngisore abang. Jarene Pak Yai, Lho lho lho, kuwi klambi sekolah e. Ngonek anakku mbok gawa nek kowe diseneni Bu Guru piye? Langsung ditaleke gak sida digawa yan. Kanca-kanca padha guyu kabeh, jarine kok aneh-aneh wae. to banjur takon meneh. Lah jare ana rantih masih, Mbah. Iya, iku rantai kapal iku yan. Tapi yo panggah gak ana sing entuk warisan rantai emas iku. Wis tau ditunggoni Mbah Ribereng bereng tapi panggah gak metu. Disumbari Mbah Yai. Walah Mbah, Mbah. Nek tera bagian kula diwenehke to Mbah. Aku yanto imam banjur guyu maneh. Arif kusuk dolanan HP. Nah, wis wengi jajan rawang Mbah. Arif banjur muni. Da mulai ta. nek aku murid terno lho. Kanca-kanca padha ngguyu kabeh. Aku mulai buka ilmu batin ajan remeng-remeng aku seneng latih kebatinanku. Apa mbah sing metu? Aku jawab. Macan putih yan, anak siji ku nok kojan dong luweh lagi wae omong-omong karo kanca-kanca, kancaku sing jenenge Badun terus marane aku lan kanca-kanca nok musala. Bareng krungu aku kanca ku mbahas gal gaib, kancaku Badun langsung wae ora ana omongen buka ritual nok tegalan ngarep musala. Kang Cakwarit banjur muni. Catanan iku pas lagi soisone bae. Aku mesem. Oh, wis den delok bae lah. Ritual bukan kembangan dungo-dungo mulai diwaca lan digerakno. Koncoku Badun. Aku Imam Arif lan Yanto bagian delok polai. Angin bengi kang adem mulai memecah tintrimi tengah wengiku. ku. nyolot suwe koncoku badun mulai gaur-gaur setruman gai perang karo hal gaib aku sing weruh dheweke nantang akhire tak undang kabeh wae tetek bengek sing manggon ana dong kluwe koncoku badun kualan glintungan ra karo-karuan arep banjur ngomong nang imam Delak man delok kaslah walah lo, modar Imam guyang-guyu karo menceti HP. Rodok suwe kancaku mulai kepental banjur muntah-muntah. Arif banjur sumbal. Lho, tenan ta ki? Delok, delok. Wis Arif, mesake tulungi ayo. Ben wae gak usah. Aku sing mulai prihatin banjur marani Badun. Awake tak netralke, banjur bocahe tak kondang balik. Aku sing burung kelar karo urusanku sigap buka kebantinanku. Banjur weruh sing nyerang lan royok Badun. Mulai mbah tuwek bocah cilik macan putih, wong wadon padha ngepung aku. matane padha mendelik ngiwasi aku kaya-kaya ameh ngruyuk aku aku banjur tarik napas jero musatno energi no seluruh awak banjur ngedruk lemah Allahu akbar saknalika kabeh mental keplayu Alhamdulillah banjur aku balik nok krumunane kanca-kanca terus ngajak ngalih saka panggonan iku aneh sadurunge wae arep kalih ana wit gedang kang goyok-goyok nanging ra ana wujute sing goyok aku banjur duduke cacah hehe delokon kae wit gedange goyok-goyok aku banjur melayu marani panggonan iku kontak batinku banjur kaya krungu swara tanpa rupa mbah apa tali pengi-pengi ramu-ramu nek kene yaku podo wedi aja ganggu rakyatku nek ra pengin awakmu tak ganggu Mbah punten sepurane Mbah aku ra niatu brabrik panggon kene Mbah wis coba lene Ucah lagi cek ini kok us bayani Zimbah sepurani pokoknya Aku terus bali ning konco-konco Rodok gergeten aku banjur muni Begit biye todun Singongkon awakmu sopo ora panggonan gemen-gemen kene iki urung kuat kowe untung gak mutah getih kowe cara mbok tresno maulak jebol wadahmu getihmu metu loro kabeh sapa sing tanggung jawab Badun banjur jawab <laughs> Mas aku tenan karepku yo pengin dadi macan putih mau kodamku Mas Bolah ayo do mulih awane nyorot panas iki Semene pengalamanku, pesen kanggu jimatres-jimatres, ojo seneng gai kodam kodama awak. muda, Ngerusak akal sehat, angel ni amarah, Garai tingkai ora pati bener. Mintalah perlindungan hanya pada zat yang maha melindungi saja. Niscaya selamat dunia akhirat. Salam jimatres, salam misteri. Auuu